Сура Аль-Ахкаф. Барханы. Бисмиллахир рахманир Во имя Аллаха милостивого, милосердного. Хамим. Ха-мим. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم Писание неспослано от Аллаха Могущественного, Знающего. ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى والذين كفروا عما انذروا معرضون Мы сотворили небеса, землю и то, что между ними, воистине и на определенный срок. Но те, которые не веруют, отворачиваются от того, от чего их предостерегают. قل ارايتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم ان كنتم صادقين Скажи, видели ли вы тех, кому взываете помимо Аллаха? Покажите мне, какую часть земли они сотворили, или же они являются совладельцами небес? Принесите мне Писание, предшествовавшее этому, или хоть какой след знаний, если вы говорите правду. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون Кто же находится в большем заблуждении, чем те, которые взывают вместо Аллаха к тем, которые не ответят им до дня воскресения и которые не ведают об их зове? واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين А когда люди будут собраны, они станут их врагами и будут отвергать их поклонение. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين Когда им читаются наши ясные аяты, то те, которые не уверовали в истину, когда она явилась к ним, говорят, это очевидное колдовство. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم Или же они говорят, он измыслил его. Скажи, если я измыслил его, то вы нисколько не защитите меня от Аллаха. Ему лучше знать о том, о чем вы разглагольствуете. Довольно того, что он является свидетелем между мною и вами. Он прощающий, милосердный. قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين Скажи, Я не являюсь первым из посланников и не знаю, что произойдет со мной и с вами. Я следую только тому, что внушается мне в откровении. Я всего лишь разъясняющий и предостерегающий увещеватель. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين Скажи, как вы думаете, что будет с вами, если он не спослан от Аллаха, а вы не уверовали в него? Свидетель из числа сынов Исраила засвидетельствовал о том, что было подобно ему и уверовал в него, а вы возгордились. Воистину, Аллах не наставляет на прямой путь беззаконников. وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم Неверующие сказали верующим, Если бы это было благом, то они не опередили бы нас в этом. Они не стали руководствоваться им, и поэтому они скажут, это старое измышление. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمه وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين До него было писание Мусы, которое было руководством и милостью, а это писание на арабском языке, подтверждающее предыдущие писания, не спослано для того, чтобы предостеречь тех, которые поступают несправедливо, и обрадовать творящих добро. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون Воистину, те, которые сказали «Наш Господь Аллах», и последовали прямым путем, не познают страха и не будут опечалены. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون Они являются обитателями рая, в котором они пребудут вечно в воздаянии за то, что они совершали. ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنه قال رب اوزعني قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين Мы заповедали человеку делать добро его родителям. Матери тяжело носить его и рожать его, а беременность и кормление до отнятия его от груди продолжаются 30 месяцев. Когда же он достигает зрелого возраста и достигает сорока лет, то говорит, Господи, внуши мне благодарность за милость, которой Ты облагодетельствовал меня и моих родителей, и помоги мне совершать праведные деяния, которыми Ты доволен. Сделай для меня, моих потомков, праведниками. Я раскаиваюсь перед Тобой. Воистину, я один из мусульман. Уля أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون Они являются теми из обитателей рая, от которых мы принимаем наилучшее из того, что они совершили, и которым мы прощаем их злодеяния, согласно истинному обещанию, которое им было дано. والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا А есть такой, который говорит своим родителям, «Тьфу вам! Неужели вы угрожаете мне тем, что меня вытащат из могилы, в то время как до меня уже прошло много поколений?» Они молят Аллаха о помощи. «Горе тебе! Уверуй, ведь обещание Аллаха — истина!» Он же говорит, это всего лишь сказки древних народов. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين Сбылось слово относительно них и живших до них народов из числа джиннов и людей. Воистину, они были потерпевшими убыток. Для всех будут ступени, соответствующие тому, что они совершили, дабы Аллах воздал им сполна за их деяния, и с ними не поступят несправедливо.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 Вот он предостерег свой народ среди барханов, хотя перед ним и позади него уже были предостережения. Не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха. Воистину, я боюсь, что вас постигнут мучения в великий день. قالوا اجئتنا لتافكنا عن الهتنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين Они сказали, «Неужели ты пришел для того, чтобы отвратить нас от наших богов? Яви же нам то, чем ты нам угрожаешь, если ты один из тех, кто говорит правду». قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون Он сказал, «Знание у Аллаха, а я лишь довожу до вашего сведения то, с чем я послан. но я вижу, что вы являетесь невежественными людьми. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم Когда же они увидели его наказание в виде тучи, надвигающейся на их долины, они сказали, «Это туча, которая прольет на нас дождь». О нет! Вот то, что вы торопили. Ветер, несущий с собой мучительные страдания. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين Он уничтожает всякую вещь по велению своего Господа, а на утро от них остались видны только их жилища.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 Но ни их слух, ни их зрение, ни их сердца нисколько не помогли им, поскольку они отвергали знамения Аллаха, и их окружило или поразило то, над чем они насмехались. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون Мы уже погубили селения, которые были вокруг вас, и разъяснили знамения, чтобы они могли вернуться на прямой путь. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الهه بل ضلوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون Почему же им не помогли те божества, которым они поклонялись вместо Аллаха, для того, чтобы приблизиться к Нему? напротив. Они скрылись от них. Вот их ложь и то, что они измышляли. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فلما قضي ولوا الى قومهم Вот мы направили к тебе несколько джиннов, чтобы они послушали Коран. Когда они пришли к нему, они сказали, молчите и слушайте.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 Оно направляет к истине и прямому пути». يا قومنا أجيبوا داعي الله اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم О народ наш, ответьте проповеднику Аллаха и уверуйте в Него, и тогда Он простит вам некоторые из ваших грехов и спасет вас от мучительных страданий. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال А тот, кто не ответит проповеднику Аллаха, не спасется на земле, и не будет у него покровителей и помощников вместо него. Такие находятся в очевидном заблуждении.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 О да, Он способен на всякую вещь. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون В тот день, когда неверующих представят огню, им скажут – разве это не есть истина? Они скажут, да, клянемся нашим Господом. Он скажет, Вкусите же мучения за то, что вы не веровали. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعه من نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون Терпи же, как терпели твердые духом посланники, и не торопи меня с наказанием для них. В тот день, когда они увидят то, что им обещано, им покажется, что они пробыли на земле всего лишь час дня. Таково послание. Разве будет погублен кто-либо, кроме нечестивых людей?»